38. Өгділміш әлейке қызметшілерінің бәгілі зіммісідікі хаққы қандық болыдығалықыны әйтуду. Өгділміш әйтті ки, бәгілі зіммісіде қызметшінің қылған қызметіге яраша хаққы болыды. Әң avval емек ішмеккені беріш керек. Қызмет қылышта лазымлық әсвапларыны hazırlap beriş керек. Қызмет қылыш мұшаққатлік еғір bir іштір. baylar buni bilsa xizmatchi xizmatda g'ayrat qiladi xizmat qilg'uchi vujudini jinini pido qiladi qul bo'g'uchi bagning so'yinchini tilaydi issiq sovuq osh to'q yayoq ham yeling holda qilich polta va o'q yeydi ay alik buni bil oldiga orqaga o'ng so'lg'a boradi o'zi mushaqqat chekib bagni rohatga yetkazadi hammadan avval dushmanga qarshi qoral bo'ladi begiga hayotlikni o'ziga o'limni tilaydi mana shu xilda begining shodligini tilab tunni kunga ulab o'zi jafo mushaqqat chekadi bu xizmatlari uchun bag haqqini to'lishi kerak mehribonlik bilan uningga yaxshi muomala qilishi kerak xalq ichidan tanlangan va kishilarning chini bo'lgan uch o'rda xoni nima deydi angla ey xalqning ulug'i bo'lgan bag xizmatkor qo'llaringni o'stir yaxshi muomala qil xizmatkorlari orqali bagning qo'li uzun bo'ladi xizmatkorlari bilan qudratlik bo'lib elini tuzaydi bag qanchiki buyuk asli ulug' bo'lgan bo'lsa uning nomi faqat xizmatkorlari bilanla buyuk bo'lgan Ey Ali, kishilik muruvvat qilish demakdir. Muruvvat kishi uchun tariqatdir. Muruvvat tariqat ro'shanki, kishining amgikini bilish, o'lish berish demakdir. Xizmatkor bo'sog'ida umid bilan turadi. Bag uning umid beg'ishlamasa, muruvvati yo'qaydi. Xizmatchi qancha ekanligini bag ko'zitib berishi nab beradig'ini qancha baymaydig'ini qancha bilishi kerak nab berishiga qarab ehson qilishi xizmatiga qarab haqqini to'lishi kerak ey ali kishi hayvondan tovan emas buning farqiga yassa har ish o'z o'lchimida bo'ladi odam oldi bilan hayvonning qo'siqini to'ydirdi andın uning kuchidan foydalanadi baglar ehson basa va she'rin so'zlasa xizmatkor o'z begiga vujudini pido qiladi xizmatkor bagga mehr qo'yidi sodiq bo'ladi bagning shodlig'i uchun o'zi jafo mushaqqat chekadi buningga taqlid qilib bir zerak mundoq degan inson bilimi bilan hammaga qo'l uzita oladi kishi yaxshilik uchun so'yimlik jinini beradi bir yaxshilikqa javoban o'n yaxshilik qiladi foyda bo'lsa inson o'zini qul qiladi Uning qul bo'lib o'zi mushaqqat chekadi xizmatga qarab yaxshi ehson berish kerak yalang yopinni kiyindirish ochni to'yg'izish kerak bag agar qulning kambag'allik nomini ep tashlayolmasa u qandoq bag bo'ladi davlatman alik qeri mo'ysib nima deydi аңла қериланың сөзі yigitlarga ko'zdir kishi biror kishi uchun amgak qilsa uning o'rniga kishilik bilan javob yondir kishining amgikini bilmaydigan kishini kishi deb hisoblama u hayvonga barobardir xizmat qilg'uchi ikki түрлік болады. Бірі erkin кіші, яны бірі үміт kutguchi quldir bu qul o'zi erksiz xizmatkordir xizmat qilmasa bagdin qamchi yeydi erkin odamga qara o'zini qul qilib xizmat qiladi uning xizmatini ko'rib amgikini taqdirlash kerak erkin ozod kishilarning hammasi yaxshilikning qulidir bulog'i yaxshilik yo'llarini echib berish kerak erkin odam bilan qulni tang qo'yishga bo'lmaydi erkin odamni erkinlikcha qulni qulcha tutish kerak baglaning ishki rohat ishkidir rohat ishkiga ega bo'lish o'zingning foydasidir xizmatchi beyisa bag nomi chiqadi bu nomi duo bilan mangu saqlanadi ey ali xizmatchi bilan bag misoli baayni sotquchi bilan og'uchiga o'xshaydi sotquchi mol beradi u sarmoya bo'ladi og'uchi uni ilib al ichida aylantiradi yil oy kunlar o'tishi bilan foyda to'planadi yuzma yuz taqsimlab o'z foydasini oladi demak xizmatchi kishi shuningga o'xshaydiki u begi bilan o'rtaq ishlari hisobliqdir begi qulga yaxshi so'z bilan mol beradi xizmatchi butun vujudi bilan xizmat o'taydi xizmatchi jinini pido qilib qilich uradi uning foydasi al kand qishloqlar bo'ladi dushmanning bo'ynini yanchib xazina to'playdi orzu tilaklar amalga eshib uzluksiz ne'mat keladi bularning hammasi foyda hisobida qo'lga tegadi ey begim foyda kalturgichini yaxshi tutish kerak o'z foydasini deb dunyo kezgan savdogarlar boshliqi nima deydi angla foydali qul o'g'ildinmi yiqindir foydasiz o'g'ilni dushman deb bil uningdin saqlan barliq harakat qilg'uvchilar foydaga mangadi foyda bo'lmagan bo'lsa ovchi o'yida qiyragan bo'ladi askar xizmatchi baylarning qanot quyruqidir qanisiz qush ucholmas ey bagla beyi baglaning kuchi askar xizmatchi bilan namoyon bo'ludi askar xizmatchi bilan bagla chigishlarni yeshidi qaysi bag atrofiga jasur jangchilar to'plansa bu bag dunyoga sohib qiram bo'ludi qaysi bagda hamma fazilatlar jam bo'lsa uning orzu qilgan narsalari Tügel ətrafıqı yığılıdı. Dünya hakimi üçün min tümən pəzilət kerek. Bu pəzilətlər bilen dünya hakimi cahanını soruyalaydı. Ey oğul, pəzilətlərini qadrisiz hesablama, ögen. Bu pəzilətlər oq qushdek ravan yürüdü. Pəzilətlərinin iqbali oq quşning iqbalidekdir. Kəl, sən pəzilətnin namini qoş dəb atığın. Dünyanı qeyritqan, uzun ömür kögən, aq başlıq kişini mi deydu, anla. Bilim pəzilət ögən, onu qədirlə. U pəzilət ahir senimi qədirlik qılıdu. Bilim bil, əqil ögən, bekar yürməgin. Gezi kəgəndə, u sana yaxşılıq kəltürüdü. Əliknin ögdülmüşki suali. Bu sözləni anlab, Əlik söyünüb şındaq dedi. Ey aqıllıq uruğu taza, kişilik ulini bək yaxşı qurdun. Bu Çin vapalıq kişilə yoludur. Mən özüm xalq üstüge hakim boldum. Qolum uzun, sözüm ötüdüğan boldi. Əmdi bəglikki erişkinimgə, öz rahitimgə, va hayotimga mag'rurlanmayman tilikim shuki mening oldimga kelguchilar meningdan boylik topsin kuchi ulg'aysin baglarning shodligi atiki paydadir yaxshi nom badili uchun menga duo kifoya qiladi Barlıq xəzinə bu altın-gümüşlərin hamısını əskər xidmətçilərə öləşdirib veriş üçün topladım. bularni yaxshi nom qoldirish uchun kishilarga beraman duo qilg'uchilar ko'paysin xudo nomimni yoysin tilikim shu ediki menga xizmat qilg'uchilar mendan keyin qolg'uvchilar beyisin Men olamdan ko'chib ketsam bu xalq qoladi shu chog'da manga duo bilan xizmat qilsin o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib dedi ali bu ishlog'i aql va bilimini yetkazdi o'lgicha kishiga o'zidan keyin yaxshi nom qoldirishdan boshqa yana nima bor bu dunyoni desa kumush toqitish kerak oxiratlikini tilisimu bu qutulish yo'li ey ali oltin kumushlaringni ulashtir qaysi elni xohlasang uningga qo'ling yetadi baglik ishingga ul qurib bagan dono bag deydi angla baglar ko'p askar xizmatchi tutib mol ulashtirsa xohlagan chog'da dushmanining elini ola oladi xazinani nima qilasan askar xizmatchi ko'p bo'lishi kerak bagning boy bo'lishi hojat emas xalqi to'q bo'lishi lozim askar xizmatchi bo'lsa baklarning hukmronligi kam bo'lmaydi askar xizmatchi bo'lmasa bay alga uzun hukmronlik qilolmaydi askar xizmatchilar bagdin mamnun bo'lgandilar bay qaysi anni xohlasa uni qo'lga kirgizalaydi dunyo baglarining qo'li ochiq bo'lsa har ikki dunyoning to'riga ega bo'la oladi bilimlik odam nima deydi angla bag bexillik bilan algi hokimlik qilolmaydi ikki narsa qarama qarshi yaqinlashmay qochadi bexilga hech kim yaqinlashmaydi sehiyga bak yepishidi barliq fazilatli kishilar bexildin qochadi sehiyning atrofiga o'yishib tilak orzulariga yetadi Бехиллик bilan баглик душманлик bo'ladi. Бехилга ҳамма yerda низо paydo bo'ladi. Андан qalsa, elni tutib turadigan ikki narsa bor. Biri sap oltin, yana biri qilich. Mamlakatni sehiylik bilan mustahkamlash kerak. Ey Ali, bag sehiylik bilan yuksaladi. Jasur, botir er chaqmoqdek qilich o'ynasa, hayvatlik boturlarningmi tomiri kesiludi baglar sap oltin toqitish bilan qo'lini qopartsa qilichsizlar so'z bilan alni so'raydi bu ikki narsa bilan ushbu alni idora qilish kerak ey ali bu ikki narsa bilan ar yuksaladi sap oltin turilgan chiroylarni ochidi sap oltin buzilgan ishlarni tuzaydi qilish nari bo'lsa kumush shu yerda bo'ladi kumush nari bo'lsa qilich shu yoqqa yo'l tutadi ey ali kumush choshqin yigitlar to'plansin kumushni yig'sang qilich tutgan boturlar tarab ketadi qarab baq qilich tutgan jasur er kumushga tutqundir to'plangan sap oltin qilich uchun pido qilinsin behil bag dunyo to'plab xazina yig'adi sehiy bag qilich bilan totib oladi dunyoning qonun qoidasi ana shundoqdir behil so'kiladi sehiy maqtiladi o'gdilmish so'zini to'xtatib yer updi va alika duo qilib bir ollohni madiyladi Əliginin ögdülmüşki cavabı. Bu sözləni anlab Əlig söyündü. Qollarını kötürüb Rəbbigə dua qıldı. Dedi ki, ey mehriban işəngən igəm, ey müşküllükümdə sığınıdığan igəm, sandım başqa yölənçiküm yox. Qorurum sən özün, ümidim səndə. Mənə qılmıqan qaysi yaxşılıqın qaldı. meni erishtirmagan yana qandoq orzular qoldi chin so'zim shuki sanga qandoq ibodat qilaman ey mangu muhtoj siz egam o'zim sanga muhtojman sandin madad kuch quvvat tilayman meni salli yo'lab to'g'ri yo'lga sog'in hamma yaxshiliqlardin ortiqi ko'nglimni to'q qilgan mana bu o'gdilmishdir buni sen bana ata qıp bədin. Bunun üçün yüz min qetim şükür qılaman. O menin işimgi cini ve vücudunu beğişledi. Ötüvatkan ömrümde bana dua aşurdu. Bana kuş kuvvet bəgin, onun haqqını ada qılay. Söyünsun, bana ko'ngli yıqın bolsun. Ali yana shundoq dedi ey o'gdilmish aqlliq bilimliklar seni maqtagan edi aqlliqni tilaganda san tamoman aqlsan bilimlikni tilaganda komil bilimsan ishonchlik mehribon samimiy to'g'ri va muloyimsan har ishqa to'g'riliq bilan qo'l uzartding xizmat qilding xizmatlaring ehsonlarimdan eshib tushdi sen yanmagan hech qanday xizmat qolmadi amdi mandan yaxshi bir javob elishing kerak haqqingni to'lay shuning bilan hayot kechirgin ko'nglim sendin qandoq so'yingan bo'lsa xudo sangami shundoq so'yinchi basun ey o'g'il ali so'zini to'xtatdi va birdam jim turdi xizmatchisi yar upib o'rnidan turdi u mamnun bo'lib qaytib chiqdi etini minib uyiga yetib keldi kecha va kunduz egishmay xizmat qildi xizmati yoridi baxt ishki echildi aqli yoshnidi ham bilimi cho'nqurlashdi palak yor bo'ldi qo'li uzardi davlati bilan aldi dong chiqargan va baxt alomati bo'lgan mashhur kishi nima deydi angla davlat kelib kim bilan yarashsa uni yuqori ko'tirib beshini ko'kka yetkazadi davlat kelib mol dunyo yig'ilsa kishining ko'ngli yashnaydi mangzi qizaradi buningga taqlid qilib oqbosh kishi sanga bir so'z dedi bu so'zni yaxshi angla ey botir yigit kimning davlati bo'lsa qo'li uzun bo'ladi Barliq tatur ishi o'ng so'zi aql bilim bo'ladi jahon paylasopining mol dunyosi bo'lmasa qanchalik so'zman bo'lsa-mo, tili kishallanadi bu dunyoning qonuni ani shundoqdir bevafo dunyo davlatning donqi shundoq shohrat qozonadi u yomonga yuzlansa yuz obro'y topadi. kichikka ko'z tiksa yuksaklikka erishadi bu davlat kelib kimga nesib bo'lsa uning ichi teshini ko'zitib butunlay bezaydi agar davlat kelsa hamma orzular billa keladi dunyoga dong chiqirib nomi mashhur bo'ladi agar omad kelsa kalturganlarning hammasini ep ketadi ko'tirilgan beshini qo'ng'ir yaga agdiradi ey aqlliq as hushluq sagak kishi bu dunyoni bak so'ymagin palokat tegidu bu qorong'u zulmat dunyo nimaga kerak so'zuk mangulik alga burunroq tayyorlan bu dunyo bir qo'nalg'idur ko'nglingni uz yuksak o'rda al tila tinch osoyish bo'l Həmmi işdə könlü tüzük kişi nimidəydi, anla, ey dili pak. Ey himmət igisi, tallanğan həqiqi dünyanı izdə. Tallanğan dünyanı izdiküçünün bəxti toluq boludu. Ötkünçü dünyanı qoy, ahirətini tilə. Bu dünyanı sən taşlamasan, o seni taşlaydı. Bu dünya capa qılğıcıdır, sənmi onunqı capa qıl. Capa qılsan, andın sən bilən yarışıdır. ey yoldun azgan, beshi qaymuqqan kişi. bu dunyoga zodi heris bo'lma uning tüvü patqoqdir patqoqqa kirgen adam tovan çöküdü. u yerdan chiqolmaydi tapanmaydı. Özünü o'zingni tat patqoqdan qutul Öz qulluqingni ibadet bilen ada kıl. endi u tarafga yong'in tilaklaringni u beradi tilingni orqaga bura so'z tugidi qara shundan keyin ali ko'nglini tuzatdi xalqi yaxshi qonun yurgizishga boshladi xalq halovatga erishdi o'ruq samridi uni so'yganlar ulg'oydi dushmanlari zaiflashdi quvonch va shodlik bilan kun kechirdi nomi donqi va shuhrati olamga yeyildi ali shu yo'sinda xeli vaqt yashadi bo'ri bilan qo'za inoq o'tdi aligning o'gdilmishga suoli ali bir kuni yolg'iz o'ltirib o'gdilmishni yeniga chaqirtdi o'tayotgan kunini ishini so'radi ey o'gdilmish aytqina kunlaring qandoq o'tyotidi aldi kambag'allar ko'pmi yoki boylarmi al ichida qandoq yaramas yomonliqlar bor xalq ahvolini menga tushundir hech so'zni yoshirma xalq ig'izida qandoq so'zlar yurg'yotidi so'kish ko'prakmi yoki maqtashmi qusurim ko'prakmi yoki fazilatlarimmi buni manga so'zlab bergin tadbirini ko'ray o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib dedi ali alda hamma odam tilagan narsalariga erishdi alining davlatidan dunyo tuzaldi qayg'u qisqa xushalliq uzun bo'ldi xalq beyib halovati tinch yashayotidi shahar kantlar bezandi ko'ngillarni hayajonga soladi xalqning kuni huzur halovatda o'tmoqda tunlarimi shodlik bilan kechmoqda hamma kishi ig'izida madhiya aytmoqda nafas olg'uchilar sanga tinmay duo qilmoqda qara qonun suvga o'xshaydi zulm o'tdek balodur suzuk suv eqitding u o'tni o'chirdi odil qonun yurgizding dunyo tuzaldi aldi amdi hech kim zo'rliqqa uchramaydi ey ali uch ishdan zulm zo'rliq yuz beradi biri baxtsizlik yuz berganda bag g'opil bo'lsa ikkinchi xalqni boshlig'uvchi bo'shang bo'lsa uchinchi oshko'zlik bular xalqning yuragini yeydi sanda bu uchining birimi yo'q amdi algi zo'ravon kishilar qayadan keladi ey yaxshi qonunliq pok muloyim bag xudo sanga fazilat aql bilim badi har qandoq yaxshiliklar uchun tavfiqqa ega bo'lding xalq yemak ichmakka to'ydi kiyim kechki butun bo'ldi xudoga shukur qilib ibodat qil so'yin bir qancha vaqt halovat ichida shod xo'ram yasha sirtda qandoq xatoliq ayb sodir bo'lsa من men yugur yetimingni qilg'uchi quling tayyor ali shukur qilib ko'p so'yindi rabbiga hamdu sano aytib qo'lini ko'tirdi dediki ey mehribon egam san ulug' bu ojiz qulingni alda qadrli qilding Sen bana her xil yaxşılıklarını ata kıldın. Bununla şükür kılış boynumdaki qarzdır. Mən qandaqmı yeterlik şükür kılalayman. Bunun şükresini men üçün özün ötegin. Ali'nin ögdülmişke suali. Ali yana dedi. Ey ögdülmiş! Sana erişkellikim Allah'ın rahmeti idi. zulmni to'sishga adolat o'rnatishga va har xil yaxshiliklarni qilishga sen sabab bo'lding xudo manga ko'p yaxshiliklarni ato qildi bulardinmi o'n hassa ortiq qilib seni badi bag o'zi yolg'iz qanchalik g'ayrat qilmasin qulining yordami bo'lmasa ishi uzunga bormaydi bag ishkirini ko'zitadi sirtki ko'zi sodiq qulidir u bagning so'zi ham ko'zidir sen manga ham ko'z həm til, ham qol boldun. shunga nomim yaxshi boldi, ey qahramon dunyoni boshqurib qurub, idora qilgan xoqon xaqan angla anla. sodiq bir qulni izlab topsa uni oltin kumushga o'rab tutishi kerak magla samimiy to'g'ri va ishonchli kishiga ega bo'lsa o'zi rohat halovatga yetishidu baxtlik yashaydi xizmatchining ang sarxili sodiq bo'ladi sodiq xizmatchini kim izlab topolaydi dunyoda sarxil sodiqlar bo'lmagan bo'lsa kishilik qandoqmi kamolatga yetadi ey o'gdilmish amdi afsuslanamanki manga dadangdin birli san qolding seningdek odamdin yana biri bo'lsa edi ilgari keyin bo'lsimi iz bosqan bo'lar edi Ey toğru xuluqluq, oldimda ба. ba. Seningdin ayrılsam, başqa biri qeni. Senin yalğızlıqыңдын әнсіреймән, ey qudratlik. Yeni bir həmrayın bolsa idi. Sen köp muşaqqa tatmağan bular idin. Duadın mağam ölüş tekken bular idi. İzdep bak, qeyrindaşların içi de sana əgeşgüdek biri bağımı, sorap gü. o'gdilmishning alikka javobi o'gdilmish javob berib dedi alik esam bo'lsa bu ishqa qo'li yetidu ali xotirjam bo'lib o'zdirlansin. tinchlanib barliq orzu tilaklariga yassin mening mushaqqatlarimni alik oliylari qadrlab ketmasin ko'nglini durust tutsin Men mushaqqat cheksam rohatni ko'raman rohat bilan mushaqqat yondishib mangadu agar alik al ishlariga foydaliq xalqi bosh bo'lolig'idek bir kishi izdisa ey dono hokim shuni onglig'inki har kuni donoliq bilan tadbir qiladigan hokim nima deydi ko'p bo'lsimu algi yordamchi izda shundoq qilsang al ravoj topadi ulug' bag shod xo'ram yetib yeydi alda foydaliq zeraklar ko'p bo'lsa bagni rohatga yetkazidi işni ula hal qiladi bundaq bilimi ko'p kishilar mening qarindoshlarim orasida yo'q ba. bor har xil fazilati bor taqvodor hushyor qandoq ishga kirishsa zinnat beradigan harakati to'g'ri bir kishi bor ismi o'dg'urmish uning qo'lidan har xil yaxshiliklar keladi va lekin u bu dunyodan yuz o'ragan toq chiqib ketib dunyoni ko'nglidan chiqirib atgan xudoga ibodat qilib mushaqqat chekmakda gunohkorlik kesilini ibodat bilan davolamoqda uning fazilati mandan yuz hassa ustun u xalqning oldi odamlarning sarxili mening u qerindishim men bilan birga bo'lsa uning bilimi hamma ishqa bosh bo'ladi alik oliylari ishinib ko'ngli tinidi dunyoni boshqurib shodlikda yashaydi aligning o'gdilmishga javobi alik aytdi orzu tilakim shu edi uningga erishsam ondin ko'nglim orom topatdi bu ishga qandoq iloj qilasan uni manga yaqinlashtir ey zerak aytqin uni bu yerga qandoq chaqiramiz uni chaqirtish uchun kimni avazsak bo'la xat yezish kerakmi yoki so'zimni yetkazish kerakmi qandoq qilish loyiq bo'lsa shundoq qil o'gdilmishning alayka javobi o'gdilmish javob berib mundoq dedi so'roqqa ali o'zi javob berdi qarindishim boliqini o'zim aytdim lekin kelamdu kammamdu bir narsa deyolmayman agar kelsa yaxshi so'zni qadrlagan bo'ladi agar kammasa yorliqingiz qadrsizlanadi haligi oliylari ranjib qolamikin u to'g'ri odam meni ayblamikin haligning o'gdilmishga savoli alik aytdi man sendan so'z so'radim sanmi o'zingning bilganlarini manga aytib berding chaqirg'in kas kila agar kammasa so'zimni ommasa nemishqa ayblayman san uning turli fazilatlarini maqtading bu fazilatlari uchun men uni xolidim bilimlik idrokliq deganliging va havoyi havasga o'ch bo'lganligi uchun uni orzu qildim bilimlik idrokliq kishi haqiqiy kishidir uningdan boshqalari hammasi hayvonga barobar ish bilsa bilimlik idrokliq biladi ish qilsimu bilimlik idrokliq qilolaydi Мұны сөз хақиқатанмы ұныңғы тәқлет қылынған ке, бұны сән аңла, әй мәрт қахраман. Барлық чегіш түгілі білім білән ешіледі. Білім игілі идраклық бол, әқіл білән яша. Білім білән ішқіл, яны тіліңні тоғры тұт, янымы өген күнің бейқот өтмісін. Оның пайдасы ялғыз маңылы болмайды. Қеріндішіңдің саңымы пайды мәнпәт тегеді. qarindoshlik bo'lishga qarindosh kerak qarindosh bo'lmasa kishilardan do'st tutish kerak al yaxshi aytgan edi qarindoshlik kishi hammadan kuchlik bo'ladi qarindoshlik kishining donqi shohrati buyukdir do'stlari bor kishining nomi so'zi buyukdir qarindishing bo'lmasa yur do'st tut do'sting yaxshi bo'lsa shu qarindoshdir o'gdilmishning alayka javobi o'gdilmish javob berib dedi baxtlik ali haqiqatan uni xohlasa omolini qilay ali yorliq qilsa o'zim boray uni chaqiray so'zimni ochay bilimdin idrakdin aql bilan so'z tanlab turli tuman so'zlarni uningga aytay aligmi o'z qo'li bilan xat yezib basun u zerak ali yorliqini o'qisin manga ishonsin bu ishlarni mandin ko'misin yana yorliqni anglabla ketib qolmasin man o'z tilim bilan qanchalik so'z qilay alining yorliqi bo'lgan xat so'zi boshqa gap ey tegi esil bu haqda nima deyilgan angla bagning yorliqi avomning dilini yoritidi bilimli kishi ya'ni yaxshi aytgan бәгінің сөзі чигіш көңілләні ачыды. Бәглә құллырыға иллік сөзлесе, құлла ұны өмір бойы ұнытмайды. Әгер бәгінің тілі үмшақ, шерім боса, ұны ұлық кичік әмі қалқ яқшы көріду. Әлігінің өгділмішке жауабы. Әлік деді, әмді иләжі шу боса, қат езіп берей, қетім ұныңғы тор тозақ босын. Сенің берішің зөрір боса, тәйарланғын. Яны мән өз намымдың қат езіп берей.